Eu te prometo que hoje eu não vou beber Que essa noite só vai dar eu e você Um jantarzinho e um filme na Netflix Pra mim você é a única mulher que existe Essa história que eu conto pra ela todo santo dia Mas depois que ela cai no sono Eu entro nas modas limão, sal e pinha tô bebendo mais que opala No som do carro só toca moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 modão Hoje eu tô bebendo mais que opala No som do carro só toca moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 modão prometo que hoje eu não vou beber Que essa noite só vai dar eu e você Um jantarzinho, um filme na Netflix Pra mim você é a única mulher que existe Essa história que eu conto pra ela todo santo dia Mas depois que ela cai no sono Eu entro nas modas limão, sal e pinga Hoje eu tô bebendo mais que falo No som do carro só toca moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motores Hoje eu tô bebendo mais que falo No som do carro só toca moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 motores Hoje eu tô bebendo mais que eu fala No som do calça toca moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 modelos no som do carro só toca moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 modelos bonito pra você. Chamando de amigo quem não gostava de ver. Nadando tá em cima do primeiro que aparecer. Cê tá de parabéns por estragar a minha